Dos esmeraldas, de locura y perdición. Novia de hablo, otros se calzón. Los son culos de todos tus amigos. El que más bebe es el mismo que no mete ni un cajón. Donde vacilas bien y resucitas el domingo. Chuchaki sin hogar y de paso estás libre. Ni vale cebollado, peor para la final libre. el último dólar comprándome una grippy. El ambiente está chato, vamos para el salivero. Cuidado con quien bailas, tiene marido, marido cuero ponen la pipa de babero. Los habituados viven los mueren primero. Si quieres ser feliz no preguntes, hágase loco. Cachudo y engañado vivimos todos nosotros. Las mujeres son furtivas y te dicen lo siguiente. Come los cachos papi, pero porfa no me dejes. Somos de esmeraldas, donde hace el propio Carlos. De esmeraldas, donde vacilan de cedazo. De esmeraldas, llega pa' que sienta la presión. La que dice está pa' locos, se gana por el sol. De esmeraldas, donde hace el propio Carlos me vacilan esos lazos de esmeralda. Llega pa' que sienta la presión, la tierrita está pa' locos la por el sol Son tantos enemigos que ni yo mismo los veo Y estoy más relajado que padre con hija fea. Portándome bonito para no morir primero. Después de par trago la gorda no se ve tan fea. Piensan que soy pendejo porque tengo de bobo. No te confundas mi loco que la apariencia engaña. Fue el consejo que me regaló mi tía Choco. Consigo lo que quiero, siempre salgo con mi acá. Blanquita pero negrito de corazón. Caicedo mi apellido, por eso tengo un huevón. Los zapatos de noche prendiendo mi callejón. La música está chata, hoy se forma el Se Formó y se formó y se formó y se formó. La locura, la locura, la locura, la locura. Se formó y se formó y se formó y se formó. La locura, la locura, la locura soy yo, ven y siente la rewind. No sé dónde estoy, pero me siento muy guay. Nosotros agrandados le decimos goodbye. A la mala vibra tengo mi de bonsai. soy samurai, no soy el retro. Si acá piso, por el chiquito te doy. Tengo dos perritas que viven en Detroit. Me carga con miñora, a la usa yo me voy. Somos de Esmeraldas, donde hace el propio Carlos. Esmeraldas, donde vacilan de solar. donde vacilan de solazo. Esmeralda, llega pa' que sienta la presión. La tierrita está pa' locos pegada por el danzón. Traben, pa' que se traben, trapen, trapen. la <laughs> locura. Ah. Desde la cuna del lanzar Ranking A. Confirme el día, ven a verme a Ranking A <laughs> que ya terminé de grabar otro paloma B Music.